для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. гэта праўда. Хоць ты бог, хоць ты прынц, А калі кахання няма, уздыхнула Надя. Ой, Надзечка, гэта ты не ведаеш. Перад такім мужчынам, як гэты апалон, не ўстоіш, падзявілася сваім багатым вопытам Каця. З дзвярэй высунулася пляшывая галава халімона капыла. Стары усміхнуўся шчарбатым ротам. «Казачкі расказваем!» А вы, дядька Халімон, не падслухоўвайце, вам нельга слухаць пра любоў, жонку разлюбіце, засмяялася Надя. Пятру стала ніякавата, што капыл падслухоўваў. Знікла жаданне расказваць далей, ды ад Надзі не адчапіцца. Ну і што далей, Пятру Андрэвіч, дагнаў яе палон? Дагнаў. Эх, і ўсё, расчаравана зіхнула дзяўчына. Не Не ўсё. Адчуўшы, што палон вось-вось хопіць яе спалоханая дафна пачала прасіць свайго бацьку Бога пінея татачка родны, памажы мне, адгані ад мяне гэтага нахабніка, Я баюся яго. О зямля прыглыні лепш мяне! Сказала яна так, што і тут жа застыла на месцы і ператварылася ў лаўр. Дрэва такое, з якога лаўровы ліст. Доўга палон засмучаны стаяў перад зялёным лаўрам. А што зробіш? Нічога. Апалон здолеў зрабіць адно. Ён сказаў: "Будь жа вечна зялёны лаўр". І няхай вянок з тваіх лісцяў упрыгожвае маю галаву, маю кефару і калчан. Вось і ўсё. Вось што нарабіў свавольнік Эрот, лепшы сябра нашай Каці. які ён сябра мой сур'ёзны і нават як бы засмучан адказала каця ён сябра тых хто мае шчасце ў любові як вы а ў мяне якое яно шчасце адно няшчасце за сцяны дзе быў медпункт пачуўся насмешлівы сашын голас аполлон андреевич баюся як каб хто-небудзь не прастрэліў тваё сэрца Тое, што яго расказ пачула жонка Пятра, ніяк не збянтэжыла наадварот, яшчэ больш развесяліла ён крыкну ў адказ: «Баіня моя, Яно даўно прастрэлена табою. Дзяўчаты засмяяліся. Ляпнулі дзверы медпункта, і на парозе першага сельсавецкага пакоя з'явіўся панас грамыка. Весела бліснуў цыганскімі вачамі, сказаў Пятру. Даволі табе забаўляць дзяўчат, ім і так весела. Пайшлі на поле, пагутарым з людзьмі. Калі выйшлі ў сад, пана сказаў: Асцярожней ты расказвае падобныя казкі, асабліва каці. Шура перавязвала мне палец, і я бачыў, што ёй не вельмі прыемна. Яна жартавала, але я адчуваў, што гэта за жарты. Бабы, брат, яны ўсе на адзін аршын раўнівыя. Ну, глупства. Што можна падумаць, калі чалавек гаворыць на поўны голас, так што за сцяной чуе жонка за другой капыл. Калі ўжо прыйшлося Андрэевіч да слова, то я табе раю, пастарайся, каб і капыл менш чул. Многа мы давяраем розным капылам. А што, хіба яны крамольныя нашы думкі? Не, але ведаеш, як бывае, Часам самыя правільныя думкі твае могуць так перавярнуць да гары нагамі, што сам сябе не пазнаеш. Здзіўляе мяне па нас такая твая падазронасць. Трымаем чалавека сакратаром сельсавета і будзем хавацца ад яго. Я, Андрэевіч, на 16 гадоў пражыў на свеце белым больш, чым ты. Мне можна ўжо... Ўжо рабіцца падазроным. Табе нельга, табе трэба верыць людзям, гэта я разумею. Але што да капыла, то скажу табе шчыра. Справы не пагоршыліся б, каб на яго месцы сядзеў нехта другі. Чуў, што казалі інваліды, на чорта нам выслухоўваць такія папрокі. Пасля моцнага пахаладання, калі выпаў снег і дзве ночы стаяў мароз, зноў цяплела, праўда, няўпэўнена, нясмела. Зямля ад гэтага вясновага снегу набрыняла вадой больш, чым пасля зімовага. Дарогі зрабіліся не праехаць, не прайсці. Паўторна разлілася рэчка. У часе снегападу мерзлі шпакі, І цяпер яны спявалі залішне гучна, крыкліва і здавалася не вельмі весела, не па-вясноваму, не так, як у першыя цёплыя дні, калі птушкі толькі што вярнуліся з выраю ў родны край, разбіліся на пары, пачалі віць гнёзды. Можа ж, пакі аплаківалі цяпер сваіх блізкіх, што загінулі ў холад. Ты кажаш, каго нам баяцца, калі мы гаворым пра нашу партыйную праўду, пасля працяглага маўчання ўздыхнуўшы сказаў па нас: « А я сам сябе пачаў баяцца, бо далі Бог перастаю разумець, дзе праўда, дзе няправда. За тое, што я табе скажу, Анісімаў, напэўна, паклікаў бы мяне на кавёр. У мяне душа гарыць ад злосці на ўсіх, хто прымусіў так рана сеяць. Каб мая ўлада выклікаў бы іх усіх ад Анісімава і ніжэй і вышэй і без доўгіх размоў гаркнуў бы па-армейску парт білеты на стол сукіны сыны, застрачанае насенне, задарэмна патрачаную працу людскую, памерзла ўсё, што ўзышло, а ў нас кожны кілаграм зерня на цану золата, кожны узараны гектар чаго каштуе. Разам з тым, калі падумаеш, а што ім было рабіць, цягнуцься ў бой, З такім цяглом па два дзясяткі схудалых коней на калгас ды па адным трактары інвалідзе на тры калгасы – С такой рабочей силой бабы да дети. И так вся уба растягивается месяцы на два. А кабы далей пекло и сушило, як на початку весны, знов загинуло б не менш. Вось и думай, где правда. Ты по нас, як той софист, были у Греции такие философы. Яны ішлі па вуліцы з натугай выцягваючы размешанай гліністай гразі свае кірзавыя боты. Дабраліся да самага высокага месца, да гарба, як тут называлі, дзе вуліца як бы пераломвалася. Цераз чужы двор і гарод па сухой сцерцы пайшлі ў поле. Табе, Андрэевіч, лягчэй, ты можаш ад жыцця схавацца за сваю навуку, Ты хітрую навуку сабе выбраў. Гісторыя зацягвае, як той раман, зачытаешся, не можаш адарвацца. Пятро падумаў, што гэты практычны селянін і салдат мае рацыю. Сапраўды, захапленне міфалогіі дае яму нямала радасных хвілін і заўсёды неяк хораша настройвае. Як зараз вось, пасля таго, як ён прачытаў дома пра Геракла і расказаў дзяўчатам пра Дафну. Старшыня спыніўся ў канцы гарода. Павярнуўся да пятра з нахмурана заклапочаным тварам. Вось табе яшчэ адзін прыклад. Анісімаў на нарадзе помніш, сказаў: Убачу, дзе калгаснікі будуць араць на сабе, галаву знясу старшыні таму. Збоку ад іх сядзіб за колькі шэсць жанчын, па тры запастронкам з аднаго і з другога боку ворчыка цягнулі плуг. Сёмая высокая, згорбленая, здавалася непроста, рала, вяла плуг, а натужліва памагала, піхала яго. Пятро помніў, што ён першы горача запляскаў словам сакратара райкома і быў здзіўлены, што старшыні калгасаў, якія сядзелі побач, не вельмі дружна падтрымалі яго. Узлаваўся тады баі, самі морды падрошчвалі няшчасныя ўдовы на сабе аруць. Правільна сказаў Анісімаў: Ты можаш так спакойна гаварыць, ды ганьба нам. Мне здаецца, не па зямлі яны цягнуць плух, а па сэрцы маім. Грамыка павярнуўся, і вочы яго нядобра бліснулі табе здаецца лёгка вам занісімавым гаварыць і нечакана вылаяўся а што мне рабіць а коней я не магу ўсім даць не выцягнуць яны коней поле і сядзібы ды каб я хоць на дзень зняў іх з калгаснага поля назаўтра быў бы на бюро райкома ды і сам я разумею калгас аснова але пакуль умацуем аснову гэтую людзі павінны неяк жыць не даць ім прысеяць сядзібы, але людзі павінны есці, каб працаваць. Рабіновіч параіў, няхай рыдлёўкамі капаюць. Дурань. На гэта трэба ў пяць разоў больш часу і поту. Можаш мяне цягнуць на сход у райком, але я дазволю па чарзе не выходзіць на работу і вось так ухадзіцца са сваімі гародамі. Пасеяць бульбу дам коней не ўсім, канешне. Пятро маўчаў: Што скажаш? Не першы раз гэты хітрун прыціскае да сцяны так, што не ведаеш, у які бок крутнуцца, каб выкруціцца неяк пабіць яго больш пераканаўчымі довадамі. Па дарозе, што аддзяляе гароды ад поля Пятро павярнуў направа да ратых. Не пойдзем туды, сказаў старшыня, не будзем расстраўляць баб. Баіся, — спытаў Пятро на міг, адчуўшы сваю перавагу, смелую рашучасць падысці да жанчын пагутарыць, можа нават памагчы. Я баюся, Пана засмяяўся Ох, ха, браткі інтэлігенты. Сялянскія дзеці а мужика не разумеюць. Жанчыну, убачыўшы, што да іх ідуць спыніліся, выціралі твары хусткамі, адна закрычала: « Гай мужчыны, Хадзіце сюды, хоць дух ваш пачуем, як пот ваш пахне. Яе лісцік, відаць, нічым не пахне, прабурчаў грамыка. Пятру таксама пазнаў жанчыну у выленелай мужчынскай майцы з голымі рукамі, без хусткі. Гэта яна крычала ўдава Ліза па вулічнаму сарочыха, палюбоўніца старога лесніка. Пэўна, нехта са старэйшых жанчын, хацеў таймаваць маладзіцу, бо ліза гучна адказала: « А хіба настаўнік не мужчына, яшчэ лепш чыстенькі, свеженькі, ні адной жа доктарцы нюхаць яго. Вось чортава баба! — хмыкнуў па нас. Зараз ты пачуеш ад яе. Трэба напісаць Сталіну, каб прыняў закон, удовам выдаваць мужчын па картачках. Ты без картачкі знайшла, сказала жанчына, што стаяла за плугам. Ой, хіба я мужчыну знайшла лісцік. Ліза голасна зарагатала. Ды да і той сухі. Наблізіўшыся Пятро паважна павітаўся. Жанчын адказалі ветліва, усе, акрамя лізы. Яна, здаецца, не адказала. Грубым жэстам падцягнула спадніцу, падол якой быў падаткнуты, яшчэ больш галіла ногі, заляпаныя зямлёй па калені і мармурова-белыя, надзіва прыгожыя вышэй каленяў і грудзі яе поўныя гэткія ж белы здавалася вось-вось ад глыбокага дыхання пераваляцца цераз нізкі выраз майкі. Пятро сур'ёзна спалохаўся, што гэта можа здарыцца, так бессаромна яна выставіла іх свае грудзі. Другія жанчыны скіравалі ўсю ўвагу на старшыню, бо ў кожнай свой клопат. А яна, Ліза, не зводзіла вачэй Шапятовіча. Пятро не ведаў, куды дзявацца ад гэтых вачэй. Глядзець на яе голыя ногі на грудзі яму было сорамна перад жанчынамі. Скажуць, во, парторг вытарашчыў бельмы на голую бабу. Чаго добрага яшчэ Сашы перададуць. Але нейкая дзіўная, проста магічная сіла цягнула глядзець на яе. У душы змяшаліся павага, захапленне, крыўда, боль, захапленне сілай, прыгажосцю – Боль, што ёй жанчыне, якая магла б у красе спаборнічаць з тымі багінямі прыходзіцца рабіць абразлівую для чалавека працу замяняць каня. У гэты міг ён чамусьці дараваў Лізе нават сувязь з лесніком, бо колькі ў яе тае радасці ў жыцці – Але чаму яна так глядзіць, быццам хоча ўдарыць ці ўкусіць, быццам ён Шапятовіч вінаваты ва ўсіх няшчасцях, што зваліліся на яе галаву. Зайздрасць, што ён вярнуўся жывы і здаровы, і Саша мае шчасце. На нейкі міг яму захацелася абняць яе, прытуліць і сказаць па-бацькоўску, не трэба злаваць на ўвесь свет – У цябе таксама будзе яшчэ шчасце, У цябе растуць дзеці. Панаска, родненькі, трэба ж мне бульбачку ад сястры прывесці. Гэта ж 12 вёрст. Заўтра я паеду ў раён і сам забяру тваю бульбу. Старшынка, а калі ж э, тая мая чарга на каня? Я ж усім абвясціў. Ой, якабы мне старой хутчэй, у мяне ж э, планік на самай гары. Тётка Куліна, я першага мая пасеем табе бульбу не гаруй. А ці нельга панасачка да вяліка дня, А то ж гэта май на радуніцу якраз а мне трэба ў лес хадзіць да сына на магілку. Старшыня. А мне давай каня на вялік дзень. Гэтыя ж багамолкі рабіць не будуць, а мне ўсё адно, гучна патрабавала Ліза. Ой грэх табе будзе ліза паківала галавой куліна высокая кастлявая старая што стаяла за плугам грэх а яму не грэх богу вашаму яна пагразіла кулаком небу на грэх што забраў столькі мужчын навошта яны яму зямлю араць сена касі дзяцей рабіць ой жахніся маладзіца што ты плешчаш во дурная звар'я цела баба. Жанчыны накінуліся на яе, і ліза неяк адразу абмякла, здалася. Музыка даволі вам плакаць перад старшынёй. Ён адзін вас усіх не прыгалубіць, не надзейцеся, Запрагайцеся кабылкі ў плуг самі. Ліза раптам зноў павярнулася да Шапятовіча, сказала саркастычна, як бы грэбліва скрывіўшы свае поўныя засмяглыя вусны: "А ну, інтэлігенты, падмяніце старых, дайце ім перад іх, хоць Баразны дзве прайдзіце, паспытайце ў довінага хлеба. Нельга было адмовіць на такое запрашэнне. Ды Пятру зусім і не думаў адмаўляцца, навошта? Ён нават узрадаваўся, што сустрэчу і размову з гэтымі жанчынамі можна вось так завяршыць, хоць трошкі памагчы ім, а не проста ветліва развітацца і пайсці далей, не выцяршы нават кроплі поту з ілба ў той час, калі яны абліваюцца ім. У пятра адразу зніклі скаванасць, разгубленасць. Перш ён стаяў, тарашчыў вочы на лізіны ногі, слухаў размову жанчын са старшынёй і не мог ім сказаць ніводнага разумнага слова. А што скажаш? Гутарку пра міжнароднае становішча павядзеш, ці што? А тут весела засмяяўся, плюнуў, дало не павярнуўся да грамыкі. А што па нас узялі? Музыка плюснуў чорнымі вейкамі, крутнуў галавой. Пятро зразумеў яго без слоў. Даведаецца Анісімаў, што мы не толькі не забаранілі, а самі цягалі плуг, ой, будзе нам. Ты чорт з ім, за ніськам, узялі. Ліза таксама засмяялася. Правільна, Андрэвіч. І тое, што яна назвала яго па бацьку, яшчэ больш падбадзёрыла Пятра. Плуг не просто тягнули за пастронки, жанчыны зрабілі прыстасаванне. Да пастронка прывязалі тры лямкі, абшытыя лямцам ці старымі ручнікамі. Хамут такі надзяваўся на плечы. Ліза грубавата выпхнула з вупражы не старую жанчыну, бадай сваю аднагодку, але нейкую змарнелую бледную перадала яе лямку Пятру. Грамыка стаў з другога боку – подтягнули. пачатку любая праца самая цяжкая здаецца лёгкай. Не, Пятро з першых крокаў адчуў, што праца гэта вельмі цяжкая. Можа, ён залішне натужыўся. Ліза ішла лягчэй, раўней ступалі яе босыя ногі па размяклай зямлі, не чырванела ад натугі шыя. Цяпер ён мімаволі глядзеў на яе шыю, на мармурова-белыя жвочы, слепяць плечы, найдасканалейшы бюст злеплены найвялікшым майстрам прыродай. Цяжкія растаптаныя боты яго слізгалі па зямлі, і ён салдат збіваўся з кроку. Жанчына, якая ідзе за ім, пэўна, бачыць усё гэта, Пятро стараўся ісці раўней, але тады рабілася яшчэ цяжэй. Лямка балючым муліла шрамы, яму трэба было трымаць яе рукой, каб рабіць, хамут не прыціскаўся да грудзей. Аліза ішла, апусціўшы руки, як у страі здавалася зусім лёгка. Гэтак жа лёгка ішоў па нас, злева і чуць наперадзе ад яго. На другой баразне пот пачаў заліваць вочы. Пятро сцёр яго раз, другі рукавом гімнастёркі, вырашышы, што ва ўсім вінавата зімовая шапка, на павароце шыбнуў яе пад старую грушу. Ліза ўбачыла гэта засмяялася. Парыць Андрэевіч, як на злосць сонца, якое колькі дзён ужо рэдка цешыла сваім цяплом, выглянула з-за хмары і прыпякло. Не па вясновому, па летняму. Хутка Пятру здалося, што з яго суконнай гімнастёркі вось-вось пацячэ. Такая яна зрабілася мокрая, цяжкая, і вочы залівала потам яшчэ горш, так што лізіны плечы расплываліся ў нешта бясформеннае, жоўтае, і ён не думаў больш пра іх прыгажосць. Цяпер увесь свет страціў для яго сваё хараство і фарбы. У скроні, здавалася, стукалі малаткамі, а боль аддаваўся у рану. Музыка Яшчэ ў пачатку, на першай баразне, Пятро распіліў усе гузікі. А як спыніліся, каб адпачыць, ён вырашыў скінуць гімнастёрку. Але разам з гімнастёркай сцягнулася і сподняя кашуля, мабыць, прыліпла мокрая. Пятро збянтэжыўся, убачыўшы, як жанчыны глядзяць на яго, глядзяць не на твар, не ў вочы, на грудзі, на жывот. Ён не адразу зразумеў, чаму ён гэтак глядзяць, і як хлапчук сарамліва прыкрыўся ім на стёркай, асабліва дзіўна ліза глядзела з добратой, ласкава, і вочы яе паступова як бы затуманьваліся слязьмі. Ну, мужчынкі, хопіць, дзякуем, сказала яна. Яны спыніліся пасярод гарода не давёўшы баразны да краю, і Пятро наіўна спытаў: «Чаму? Рукі нам адсохнуць, калі мы на вас араць будзем. Не ведалі мы, даруйце. Пятро ўсё зразумеў, усю чуласць і пяшчоту іх сэрцаў. У вачах яго калыхнулася неба, быццам упала на зямлю, і сонца разламалася на многа кавалкаў. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.